maliunulloi estas nun pli contentai. Plei multe homoi opinias che vivo dum alta agio estas generale peniga cae mal conforta. Corpai cae sociai problemoi causas che depressio estas pli ofta dum mal iunagio ol en aliei viv periodoi. Oni consideras che maliunuloi estas ofte malfeliciai cause de la limigoi de sia agio. Montaigne scribis, Maliunezzo estigas al ni pli da sulcoi en la spirito ol sur la visaggio. Ciu tiu fenomeno estas nepra condamno alla homaro? Ciu eblas pli bonigi la viv contentetson, de maliunae homoi, finenae gerontologoi publicigis anto ne longe interesan esploron ciu tamen malfermas novain perspectivoin relate la agion de homoi. La sanso atingi altan agion crescis en la tuta mondo dum la lastae jardechoi. En ioi landoi atingode 80 agiojaroi estas pli cae pli ofta cae la quanto da centia pli idjas. Sed chu crescas ancao la viv qualitoi de tiu granda Por clarigi tion, la scientistoi comparis la psican staton de maliunae homoi septec vin cae octec iare en du malsamai momentoi, en 1998, en 2008 cae en 2021. Oni demandis tio in maliunuloin pri ilia grado de corpa viglezzo, viv motivigio, socia interagado, cae depressio. La cefa demando estis, ciu vi estas felicia cae contenta pri via vivo? La datumoi montris che la nun tempai maliunuloi compare con simila giuloi antau du iardecoi estas pli educitae, piediras pli facile, giuas pli bonan sanon. En la nun tempa gruppo trovigas crome pli da homoi con edzoi cae edzinoi cae pli da sociai contactoi. La sento de solezzo estas mal pli ofta inter la septekvin iaruloi. Simptomoi de depressio estis nete mal pli oftae inter la gemalionuloi pristuditae en la 21a iarcento. Ili esprimis sien senton de viv contento pli mult nombre en la nona tempo. La curatistue concludis, Niai datumoi confirmas antauen esploroin qui montris che nun tempai maliunuloi havas pli bonan mensan sanon cae generalan farton ol samagiae maliunuloi anto dudec au tridec iaroi. Multae cialoi estas considereblei por compreni tion differenzon. Medicinae progressoi estas unu ili, sed nenur. nur. Sociai progresoi cae militai travivajoi dum la dudecai arcento estas aliai factoroi. Compreneble tioi datumoi multe varius, depende de la lando kie oni povus fari la saman esploron. En tute tamen levigas la espero che sozia progresso povos faciligi la vivon de maliunae homoi. Tio dependas de ciui civitanoi.